Ciam oni diras neandertalo, multa el ni automate imagas mallertan brutalan cavernulon, prescau bestan. Tiu caricaturo estas tiel forta, che gi ec insulto en ciutaga parolo. Sed la lasta iardecoi alportis ion tre interesan. Neandertaloi comenzas aperi ne kiel malluma flanca strato de la homa arbo, sed kiel proximae parenzoe, cun complexa vivo. Kai laumi esta suffice belle che scienzo foie ne nur al donas factoin, sed ancau helpas nin correcti malnovan maljuston. Parto de la miscompreno venas en la historio mem. En la mil octenta jarroi, ciam oni unue trovis fossilioin en la regiono de Neandertal en Germanio, scienzistoi provis enigi la neconatan en jam pretan raconton. Ni estas modernai, do ili devas esti pli primitivai, Unu frua reconstruajo de skeleta restajo tonis bildon de tre cliniginta prescao duon simietza estajo. Poste evidentigis, che la individua skeleto havis san problemoin cae vundoin, cui distordis la corpon. Sed la bildo jamec vivis propran vivon. Ci migris en lerno libroin, gazetoin, filmoin, reclamoin. Unu misa reconstruajo povas farigi jarcenta clisho ciam tia clisho en radicigas, gi influas ec la scienza ni Se onien iras cavernon cae trovas lertain iloin, aus puroin de organizita vivo, la menso facile diras, tion faris modernae homoi. Cae se io aspectas cruda au ne clara, oni rapide attribuas cin al neandertaloi. Tial la demando jamen havas la respondon. Ne temas nur pri ostoi, sed pri attendatae roloi en raconto. La vera changigio venis ciam esploristoi ec povis legi tre malnovan dono A el fosilioi. Tio ne sonas realisma, char tempo ja detruas materialon, sed metodo e plibonigis, cae fine eblis compari neandertalan geneticon cun la nia. La resulto estis surprisa por multae homoi. Inter neandertaloi cae homo sapiens, ocasis mixigio. Alivorte, temis ne pri du tute apartae mondoi, sed pri gruppoi cui rencontigis, vivis proxime, cae foie havis infano in cune. Ca ien la plea musa, iom humiliga facto. Granda parto de la homaro hodiau portas etan procenton de neandertala heredajo. La quanto varias de persono al persono, sed la ideo mem renversas la malnovan centon de superezzo. Se ili estas en ni, tiam la distanzo subite mallongigas. Neandertaloi ne estis fantomoi en malproxima caverno. Ili estis homoi el alia formo de la sama familio, adattitae al Europo cae Occidenta Asio dum tre longa tempo. Mi ne diras che neandertaloi estis identae al ni. Ili vivis en malsamae climatoi, cun malsamai corpoi, cae eble malsamai cutimoi. Sed la pli justa bildo estas simpla – ili havi socian vivon, lerton, cae suficie da proximezzo al ni, por lasis puron en nia propra historio. Do la venontan foion ciam iu usas neandertalo, ciel moc vorton, eble indas rideti, cae pensi, nu, eble tiu vorto prescribas iom ancau nin mem.